la plei granda forceio en la mondo. Dum quiniaroi iaroi oni diligente laboradis por reformi la mesvarman domon en la giardenoi de Kew proxime al Londono. La reteo bobozo.com prescribis tion kiel aman laboron. Miloi da vitro placoi cae miloi da litroi da farbo estis usitai por renovigi la vitrometallan structuroin de la belega domo en pure victorina stilo. Nun oni redonis al la publico tiun mirindan tresoron quiu gardas vegetajoin el la tuta mondo de modera climato. Por multai plantoi, tio estas la lasta rifugeio. Inter ili, trovigas multai con grava medicina valoro, exemple contra malario. La tiel nomata Giardeno de Kew estas granda centro por botanicae studoi cae esploroi. Tie oni evitas estingigion de iui spezioi, cio havas sciensan cae ecologian valoron. Gi estas la plei granda tia speza forceio en la mondo crom scienza gravezzo oni el starigas gian architecturan bellezzon. La tie flegatai dec mil vegetajoi e la tuta mondo conservigas en ideal medio. Ciu estas antiqua districto de la burgo Richmond ce Tamiso. Gi situas sud oriente de Londono cae estas atingebla per metroo la regia e botanica e giardenoi, la plei prestigia en la mondo, faris tiun locon mond fama turisma cello. Tiun plantadon oni comences en la dec oca e arcento. Sequis belae construajoi ciel la Cina Pagodo, la Palazzo de Chiu, la Palmo Domo, cae jus reformita mes varma domo en la decnaua iarcento ili farigis scienza cae tecnologia centro. Nun tempe la tuta areo ocupas pli ol cent hectaroin. En la decnaua iarcento tiu institucio grave influis la culturon de heveo, la cauciucarbo, quiu gestiam estis trovebla nur en Sud-Americo. Post tio finigis la Brasilia Monopolo en productado de cauchuco. En la iaro 1987, la populara princino Diana inauguris tie novan ensemblon de forceioi quiui en havas plantoen el dec malsamai climat regionoi. En 2003, la regiae botanicae giardenoi, ricevis la titolon Monda Ricciaggio, fare de UNESCO. La giardeno de Q estas ancao grava deponeio de semoi. Cetiu proiecto nomigas iar semeio, cait selas conservi spezioin sub minazzo de estingigio en la natura medio. La biblioteco cae la archivo de la institucio en havas pli ol quincent mil documentoin, libroin, illustrajoin, fotoin, leteroin, manuscriptoin, jurnaloin, cae mapoin. Impona estas la laboro de la Britae faculoi.